kirolak eh, guri ihatian ainitz gauza aipatzeko egun ere bai eta errukbian lehenik haste buru txar euskaldun entzat, eh, federal bi eta irurik etzen, eh, neskak ere etziren ari, baina federal batean iru talek galdu dute, eh, endaiak galdu du, doni bane eta angelu, kasiko giro gira endaiarekin, bere zelaian galdu baitu atzo, goita ameka berro sortzi kontra, eta, hala, eh, Mikel Lagalde da sustengatzaile bat eta Xurita beltzak abiatuak dira sasoin luze zaila eta garaipen gutikoa batentzat eta ah, ortaz oartu dela askifite Mikel Lagalde, hori egiten dauko? Itza, itza hori da, bai, ahul, biziki ahul. Gero nuke, kusitu gure nintzati bukaren nekatuak, uh, eh, zaitasunak eh, berri zutitzen eta ba, ere izan dira, eta bai, eh, talde txiki bat, maila hortarako talde txiki bat. Ez dut ikusten, nik edo gure inguruan eh, daude noik zale horiek, ez dut ikusten, no, eh, argi perderik, eh, argi honik, bolo gona dira edo naste buruan, gero dori baner oitzune hemen, bizik zaila izanen da, bizik zaila izanen da, ez hartzea zazaldiak egin dero. Ez dut ditzen ere, Horako gogorik ere bogokatzen, ez dakit, azkenean, ezkari bat ere zea igarren hor, zektarako hiru giren, eta no, da. Hala, Mikel Lagalde, hainitz galderekin eta itxitua, eh? Bistan dena, gure Mikel, hauzo eh, egiratkasik eh, joanez, ez agas, baina federal eh, bi eta irurik etzela, bez federal batean egonez, doni bane loitzunek bazuen bidaia luze bat, nanten ari ziren loitzundarrak, eta galdu dute, ogoita ameka, ogoita zazpi, Hala ere, bonus defensiboa hor da, periko argietak presidentea, etzen hain triste emaitza horrekin, baina dio bidaia luziak kaltekin diela periko Partida oso zaira izan da, eh, ez dira ongi sartu eh, partida untan. Bo, nik eh, uste dut ere bidaia oso luzia izan da autobusez eta piskat hankak motera motela ditugu ukanditugu hasteko... Bo, eta gero, uh, eh, migaren eh, gure jokua egin dugu eta obekio izan, da. Baina, eh, bon, bukaeran galtzen dugu. Ongi, ongi, eh, bon, nant talde oso badute uh, antzenean jokarari oso onak eta gero uh, izon bat egibidean puntuak ematen ditu zangoekin uh, bai. Orduan, bon, bonus defensifa hartu dugu, bon, eh? Oain badugu euh, biderbi, lenik etxean basen euh, bazen euh, kontra, eta gero joaiten gara endaiarat, eta gero etxean an angeru, orduan, bon, oso importantea da irabazi hiru matxoiek. Ara beraz, ondokoak importantak zion bezala. Oskabat gorago rugbian beti eta gizonetan, prodebian zazpigaren eguna, atik ona izan zaie, eskual, eskualuner, eh? eh irabazi doidoietarik balin bada ere, ogoita amasei, ogoita amak maziren kontra atzo, eta baionak bezperan eh, begein hartu zion horiaki, horiaken, ogoi, ogoita lau beho zazpigaren, eta baiona amargaren, eta eta derbia hor dugu, larun batean sortzigarren egunaren karietarat, jandozen itzordua zazpiontan, baiona, miarritze partida zuzenean, euskal iratietan. Pilotan eskuskan eh, joko berri moldean arbonako biltoki lehiaketako finala eramandute mandute etxeto eta endarrak berrogoi hoita emezortzi antxordoki pierrez dukazuren kontra. Amik, eh, basen afarroan eh, behauzeko lehiaketa eraman dute monzondartzezkurrak berrogoi ogoi elgartu lukuren kontra. Eta duni bane garazin itzordu bostontan, kop, ihistarien kopako bigerren itzuliko partida, niang iturbe, intxauspe, subiat. Ezker paretari behako bat ere profesionaletan ala lau eterdiko xapelketa abiatu baita, Erezkano kogoita bi amabost, eskordiak kogoita mendizabalek ameka, eta Biktorek oitabi jakak lau, eta astelen untan torosako behoti hartola alde batetik, laso bestetik. Eta futbolan, etzen dik egizonetan, baina Frantziako kopan talde bakar batek segitzen zuen aintzina, eta segituko du aintzina, bosgarren itzulia pasatu baitu, doidoietak, doidoietarik bada ere avironeko taldeak, bez, irabazi dute xuri urdinek artik zen, bihar noan, utx eta bat. Eh, nesken uh, ligan bosgarren eguna, eh, emaitzaberarekin galdu dute eh, realak eta atletikek, donostiako taldeak bat eta bi granadaren kontra, eta bilboko taldeak bat eta bi Barcelonaren parian eta errealak eh, be du bere sasoin astapen txarra azkena eh, baita sailkapenean eta 0 puntu ekilana. Esku baloinan talde guziek irabazi dute abihuneko neskek salbu. Nesketan ze gertatu da. Ligan bosgarren egunean barakalluko zuazok irabazi eltsen ogoita lau ogoita sei. Donostiako bera bera nagusitu guardesi, oita beratzi ogoita lau. Nazional batian egan bezala baiunak eh, galdu batez tulonen zenziren kontra ogoita sortzi ogoita zazpi. Atik angilu miagitzek aire zaire irabazi limozen nazional bian hogoita emeretzi hogoi mutikuetan EHF Cup Europako kopakipian bi bigarren itzulian eta joaneko partidan deskarta hondia sortu dute nafartarek, inuñako naitasunak berrogoi, txekiako pelzenek ogoita sei, beraz gehi amalau eh, goleko abantaila badute itzuliko partida intzin, aski izan behar litaike, ondoko itzulirat pasatzeko, ageriko. Ligan, eh, bosgarren egunaren kondu, irungo bidasuak ogoita zazpilu goroñoko goita bost, eta gero nazional bian ipara aldean, ziberok eh, atagaztareko goita bi, jek emeretzi, eta nazional iruan, irisarrik irabazi ogoita amasei ogoita bost horiaken kontra. Saski Balonian Nazionalbian, Angeluko neskak lehen galtzea pairatu dute aste buruntan zomuren, lautanoi hirutonoita bost, elbahituen Saski Balonian, Euskal Taldeak hirutonoita lau, ni horrek ogoita hiru. Lasterkaldi batekin bururatuko dugu erraiteko Angelun hirit jaila iragandela atzo, amtu zala garaile, eh, berrogoita 6 minutu, berrogoita amabos segunduz, eta kasik hiru egun parte hartzaile izan dira trailortan.